kad žena rađa, žalosna je, jer je došao njezin čas, ali kad rodi djetešce, više se ne sjeća muki zbog radosti što se na svijet čovjek rodi. Tako i vi, sad ste duši žalosni, ali opet ću vas vidjeti i srce će vam se radovati. I vaše vam radosti niko neće oteti i u onaj dan više me ništa nećete pitati. Zaista, zaista kažem vam, ako šta zaišćete od oca u moje ime, dat će vam. sad ništa niste zaiskali u moje ime. Išćite i primit ćete, da vaša radost bude potpuna. Ovo sam vam kazivao u usporedbama. Dolazi čas kad vam više neću kazivati u usporedbama, nego ću vam navješćivati oca otvoreno. U onaj ćete dan iskati u moje ime. I ne kažem vam da ću ja moliti oca za vas doista sam vas otac ljubi, jer ste vi mene ljubili i vjerovali da ja od Boga iziđoh. Ja iziđoh od oca i došao sam na svijet. Sad opet svijet ostavljam i odlazim k ocu. Reknu mu njegovi učenici. Evo, sad otvoreno zboriš i ne služiš se nikakvom usporedbom. Sada znamo da sve znaš i ne trebaš da te iko pita. Po ovome vjerujemo da si od Boga izišao. Odgovori im Isus, sada vjerujte, evo, dolazi čas i već je došao, kad ćete razbježati svaka na svoju stranu i mene ostaviti sama. Ali nisam sam, jer otac je sa mnom. Ovo sam vam kazivao da u meni imate mir. U svijetu ćete imati muku, ali ohrabrite se. Ja sam pobjedio svijet.